Uma acelerada, rapidão. Será que sai, cuzão? Será que sai? Aí é rap 3. Aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho aí. E aí, menor, brota na média, cachorro. Ah! E é F3, papo de medley, hein? Fui, brau, foguetão mano baixo, passa lombada e sobe ladeira, sem medo enrola o carro, dessa meia meia, dá um salve lá no barraco, que o bailão vai no morro, respeita meu bom. Tu tá no quintal dos perigosos, manda que back chavoso. Bombeta e meia na canela, meioteira, dois escape, acelera. Na vida é na novela, que é só menor mil grau. Dedo do meu pra inveja e só bolo brau. Só bolo e só bolo e só bolo brau. Só grau, só corte, mil grau na viela. De morro pra morro crescer nas favela Só grau, só corte, mil grau nas viela. De morro pra amor eu tô descendo a favela. De morro pra amor eu tô descendo a favela. De morro pra amor eu tô com uma vela cinderela, com uma vela cinderela. Descendo a favela Deixa eu tomar água, deixa eu tomar água aqui, pai. Aí, tia, dá, dá um pouco dessa água aí. <laughs> aí, tia, Deus abençoe, hein? Dê muito valor pra sua família, certo? Segunda-feira. Dia de cair pro pog atrás do malote, vou meter as caras, sumir na neblina. Mas não é o que tu tá pensando, não tô falando de roubo nem né, de assaltar banco. Eu tô falando de arrumar um trampo pra eu sustentar minha família. Vou entregar uns currículos, arrumar um trampo digno. Peço proteção a Deus, abençoe minha vida. Eu não vejo a hora de chegar terça-feira, trombar minha maizinha Desculpa, mãe, por esse pouco tempo é que fim de semana eu tô na correria. Veinha, eu me preocupo com esse pouco tempo, que o tempo não tá passando lento. E seus cabelos brancos tá crescendo. Vou te dar muito orgulho com o meu talento. Oh, oh, oh. É, domingo é beijo cara vovó. Ela capricha pro menor. Escutar os conselhos dos melhores. Pra eu não ficar em B.O. Não, tem coisa melhor. Sei que não tem preço. Vou dar valor pra vovó e o vovô que eles têm Vai, domingo é beijo cara vovó. ficar em B.O. Não, tem coisa melhor. Sei que não tem preço. Vou dar valor pra vovó e o vovô que ele tem pouco tempo. Vou dar valor pra vovó e o vovô que ele tem pouco tempo. Vou dar valor. Vou dar valor. Vou dar valor. E F3, brota.